Emigani esura ya ikumi Emigani ya Solomon Omwana aina obumanyi ashemereza ishe Kionka omwana omufera ajunaza nyina Eitunga eitabo inwe mubwesigwa tirigira magoba Kionka abugorogoki bukiza omuntu ali rufu Omkama talika mugorogoki kurumwanjara njara kyonkata kunda nakati omubi kubona ekyo alikwetaaga emikono eyoroba enakwaza kyonka emikono ejwauka etungisa omwana agesha omukyanda aina magezi kyonka omwana anagira omumakiro geigesha ashonaza omugorogoki emigisha elimwikara amutwe kyonka akanwa ko omubi kashereka obubibwe omugorogoki alijukwa neshimi kyonka omubi aliyebeka obobumanyi aliyekomya emihango kyonka omufera alikugamba ijurwa alifaa kubi omwesigwa agira emirembe atali mwesigwa alimanyika omuntu aitiramu amazima alita omwaga kandi ayagamba akatule aleta emirembe akanwa akomugorogoki kabanchuro yoburora kyonka akomubi kashereka obubibwe enobi emukya endwano kyonka engonzi zibulizamu entambara zona wamagezi agamba ebyobumanyi kyonka omufera bamutera enkoni omumugongo abamanyi bayitanira amagezi kyonka omufera alikuromboijwa ayekurulira enaku omutungi eitungalie nikyo kigoke ekyamani abanaku enaku ni ruo rufurwabo ebyo mugorogoki akora bimugiza oburora kyonka omubi obufubwe utabukwamu bufu bundi akunda kuwaburwa abali omumwanda goburora kyonka nyamutagambirwa ahaba Achereka Enobi agira omunwa kubeya kandi abeyerera banu abamfera Ebigambo bingi mu ntambara kyonka ayerinda omumigambire aba aina magezi Orulimi rw'omugorogoki rubafeza enchenkure omutima gw'omubi mubi gugashabike Akanwa komugorogoki kagashabangi kyonka abafera obuburu amagezi bwabo bubaisa omugisha gwomukama gutungisa kandi tagongerawo bushasi okukora kubi amufera muzano kyonka omuntu owamagezi ashemererwa okukora ebishobokire ekyo mubi atina nikyo kimugwao kandi ekyo mugorogoki yayenda arakihabwaga Oruo omwigundugwiya omubi awao kyonka omugorogoki agumao ebiro byona okwo enchalizi egira amaino nokwo omwika kugira amaisho nikwo omunafuwagira abamuragire omulimo okutina omukama kugiza oburura bura kyonka omubi emyaka ye eriba migufi eshubi yomugorogoki erugwamu amashemererwa kyonka eshubi yomubi terugwa mukantu omukama niwe ababoma yomugorogoki kyonka abakora kubi abasirikya omugorogoki aligumao ebiro byona kyonka omubi omunsi talitura akanwa akomugorogoki kagamba ebyobumanyi kyonka orulimi rwebishuba balirusiza omugorogoki amanya kugamba ebirashemera kyonko omubi amanya kugamba ebiratama